Oson emas ekan do'stlar jannat yo'li jannat yo'li jamoatning ustidadir Alloh qo'li Alloh Endi birodarlarimizdan muftiy Zarning ma'ruzasini birgalikda tinglaymiz. Jannat yo'li jannat yo'li jamoatning ustidadir Alloh qo'li Alloh qo'li الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد jihodning ikkita qismini aytib o'tgan edik ki jihod ya hujumiy bo'ladi ya himoyaviy bo'ladi. Iqdomiy bo'ladi ya difoiy bo'ladi. Arab tilida buni jihadut talab va jihadud daf' ham deydi. Xullas bu yerda bitta masala bor. Ko'p mashhur masala, lekin uni tafsilini ko'pchilik tushunmaydi shuning uchun shu masalada ozgina to'xtaymiz ayollarning masalasi ayollarga jihod farz bo'ladimi yo farz bo'lmaydimi shu masalasi bor bu yerda shuni tushunishimiz kerakki nomus himoya qilish bor uyga bostirib kirsa albatta jang qilinadi u boshqa masala u yosh bola ham qiladi ayollar ham qiladi va albatta jang qilinadi nomusning himoyasi uchun nomusni difosi uchun albatta jang qilinadi lekin qoldi shuna umumiy janglar jihodga borishu sangarlarga borib qatnashish shu jihod bormi ayollarga yo'qmi Shuna tafsillari bor payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bilan ayollar jang maydoniga boraydilar. Va Anas radhiyallohu anhu ning onalari Umma Sulaym radhiyallohu anha G'azvai Hunaynda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan G'azvai Hunaynda bo'lganlar, qo'lida xanjar bo'lgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam so'raganlarki, Umma Sulaym, shu xanjar nima uchun oldik? Oldingiz? Shu xanjarni nima uchun oldingiz? undan keyin umma sulaym roziyallohu anha aytdiki agar bironta kofir mushrikni ko'rsam uni qorinni yorib qo'yaman nima yoraman uni qorinni yorib qo'yaman degan undan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kuldilar shuni eshitib ya'ni ayollar ham hattoki shu darajada e'dod olar ediki xanjar bilan bir erkak odamni o'ldirishga loyiq va qodir bo'lar edi Hozir bizda erkaklar vallohu alam xanjar urishni uncha yaxshi bilmaydi. Va Oisha onamiz radhiyallohu anha jang maydonida xizmat qilar Fatima radhiyallohu anha ham jang maydonida dadalari bilan borib xizmat qilar Zaxmilar, zaxmilarni davolash, ularga xizmat qilish, ularga avqat berish shu xizmatlarni ular qilar edilar. ya'ni siratning voqeasi shu ayollar jangga borar edilar va ba'zida zarurat bo'lsa jang qilar edi Umm salit degan ayol kishi bor Ansori sahobiya Shu jangga qatnashar edi yuzma yuz bozlik qilar edi <coughs> shuni ayollar ko'p Lekin bu yerda savol shu emas, ular jang qilaydimi, qilmasidimi, u emas savol. Savol bu yerda shuki, ularga jihad farzmi? Savol shu, ularga jang qilish farzmi? Unga javob shuki, yo'q. Ayollarga jihad yuzma-yuz kofir bilan jang qilishlik, qilichbozlik qilishlik bu ularga farz emas. Ha, amir agar xohlasa ba'zilarini xizmat uchun olib ketsa bo'ladi. katta lashkarda, kichkina lashkarda emas. Xatar bor, xatar. Siz din uchun hamma narsani qurbon qilasiz. Molingizni, joningizni hamma narsani qabul e, qurbon qilasiz, lekin nomusni qurbon qilmaysiz. Bu yahudlarning tariqalari. Ular nomuslarini ham ishlatadi. Nomuslarni ham ular ishlatadi musulmonlarga qarshi. Lekin biz musulmonmiz alhamdulillah. Nomus masalasida qattiq turamiz. Nomus masalasi muhim bo'lganligi uchun ayollarga ijozat yo'q. Kichkina guruhlarga, kichkina guruhlarda bo'lib amaliyotga qatnashga ijozat yo'q. Va borsa mahram bilan bo'lish shart. Misol uchun agar fidoilikka bo'layotgan bo'lsa, mahram bilan bo'lish shart. mahram bilan borish shart. Hadafgacha mahram bilan boradi. Lekin hadafga o'zini portlatish portlatish paytda u boshqa masala. Mahrami o'zi qiladimi, qilmaydimi u boshqa mavzu. Lekin jihodda hamma joyda mahram bilan boradi. Mahram bo'lmasa ijozati yo'q ayollarga nima maydonga chiqishga. ki payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning zamonalarida Jihad necha marta farz ayn bo'lgan. Lekin ayollarga ham farz ayn bo'ldi degan e'lon yo'q hech qaysi joyda. Imom Buxoriy rahimahulloh Kitobul Jihodda Oyisha onamiz radhiyallohu anhadan rivoyat qilyapti. Istazantu an-nabiy sallallohu alayhi vasallam fil jihad. Men jihad to'g'risida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan ijozat so'radim. Faqala jihadukunna al-hajju. Sizlarning jihodlaringiz hajdur. Ayollar uchun jihod, ya'ni jihodga kabi mashaqqat hajda bor. Shu hadisdan bilinib turibdiki, ayollarga jang farz emas. Jang qilish farz emas ularga. Yana boshqa rivoyatda keladi. Hal alannasi nasi hal alan jihadun min so'radim dedi, ayollarga jihad bormi? Qala jihadun la qitala fi. Bala jihad bor, lekin unda jang yo'q. Al-hajj val umra, haj va umra. Ayollarning jihadi shu. Mana bugun davrimizda jihad qilmasdan haj va umraga qatnashib turganlarning hukmi mana ayollarning hukmida. Ayollarning ishini qilyapti ular. Tushunyapsizlarmi? Ayollarning haj jihodini ular qilyapti. Shuning uchun ulardan xafa bo'lmaslik kerak. Xalaqallohu lil hurubi rijalan va rijalan liqas'atin va saridi. Alloh taolo jang uchun ba'zi erkaklarni yaratgan va ba'zi odamlarni kosa va sarid va avqat osh uchun yaratgan. Shuning uchun xafa bo'lmanglar ulardan. Ularni Alloh taolo shuning uchun yaratgan. Mana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu yerda aytibdilar-ki, haj va umraga borish U ayollar uchun jihad. Mana bular o'ziga shu jihadni tanlab oldi. Ayollarning ishini qilyapti. Haj farz bo'lsa u boshqa gap. Lekin nafal hajlarga borish jihad farz bo'lgan paytda joiz emas. Isrof bu. Mujohidlar ko'rib turibsizlar, qanday muhtoj bo'lib yashayapti. Va ular hoji laqabini olish uchun qancha masraflarni qilyapti. haj bo'lsin, boshqa aylamlar bo'lsin, mustahab aylamlar, Jihad farz ayn bo'lgan paytda u hammasi gunohkor bo'ladi odam agar unga mashg'ul bo'lsa. Mana ayollar nima masalasi shunday iborat edi. Tafsillar ko'p, lekin xulosa shu bo'ldi. Qachon i'dod vojib bo'ladi? Qaysi umrda? Qaysi yoshda e'dod vojib bo'ladi? Bu ikkinchi savol. Qaysi yoshda e'dod vojib bo'ladi? E'dod musulmon bolaga balog'at yoshga etsa e'dod vojib bo'ladi. boligʼ bo'lsa, e'dod wajib bo'ladi. Bizda ummatda ko'pchilik balog'at yoshiga yetmayapti-da. Shuning uchun ularga e'dod ham vojib bo'lmaydi. Soqoli ko'p, sallasi katta, lekin balog'atga yetmagan. Unga e'dod vojib emas. Tushunyapsizlarmi? U agar aytsa, e'dod vojib emas desa, to'g'ri, balog'atga yetmagan odamda. في أي عمر يجب الإعداد يجب الإعداد إذا بلغ الطفل 15 yoshga chiqsa shu bola bolig' hisoblanadi balog'atga yetdi deb hisoblanadi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ham jangga borsa yosh bolalarni qaytarib yuboradilar mana ibn umar roziyallohu anhu Uhud jangiga borganlar, lekin 14 yosh edi o'sha paytda. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qaytarib olganlar. E, bo'lmaydi bu. Yosh bola. Undan keyin Xanda g'azvosida kelgan. Xanda g'azvosiga kelganda 15 yosh edilar. Qabul qilindi. Tushunyapsizlarmi? Mana shu yosh bola va katta bolaning orasida farq. Bizda 25 ga kirsam, ey yosh bola ko dedi. Ey yosh bola aqli kirmagan o'zi. Bu aqli qachon kiradi oxir? 16 yoshda Usama bin Zayd radhiyallohu anhu qo'mondan bo'lganlar. 16 yoshda. Va 17 yoshda Muhammad bin Qasim rahimahulloh Hindistonga hujum qilganlar. Mana shu Pokiston, Karachi, Multon shu mintaqaga. Va Qutayba bin Muslim rahimahulloh 19 yoshda Samarqandda Buxoraga hujum qilganlar. Bizda ham alhamdulillah jamoatda tariqa shu. 15 yoshga to'lgandan keyin agar Baytul Molda imkoniyat bo'lsa, qurol beriladi bolaga. Alloh taolo beradi inshaalloh. Alloh taolaning xazinasida hech qanday kamchilik yo'q, lekin Alloh taolo bizni tekshiryapti, imtihon qilyapti, xolos. 2 oyda e'dod qilgandan keyin kim bizni tashlab ketadi alloh taolo ularni tekshiryapti tushunyapsizlarmi biz bilamiz 50 ta birodarlardan ta hammasi bizda qolmaydi. biz to'g'ri tushunamiz shuni agarchi duo qilib o'tiramiz har doim alloh taolo ulardan bittasini ham bizdan uzib qo'ymasin lekin bo'ladigan narsa bo'ladi qancha xoinlar bizni tashab ketyapti bu davomli ish ekan payg'ambar sollallohu alayhi va sallam uhud jangiga ketyaptilar Abdullah bin ubay bin salul 1000 kishi borlar 1000 kishi nechi kishi Abdullah bin ubay bin salul 300 kishi bilan ajrab ketdi shu bo'ladigan narsa ekan shundan xafa emasmiz lekin shunaqa o'zini mu'min va muhojir deganlardan xafamizki ular ahdlarga vafo qilmaydi. Halaki qaroqchilar, o'g'rilar, yomon fohisha ishlarni qiladiganlar ham ahdga vafo qiladi. Lekin men muhojirman, men muhojirman, mujohidman, undayman, bundayman, sodiqman deganlar ahdga vafo qilmaydi. Xuddi jamoatimizni, harakatimizni ular bir ta'lim beradigan iskul deb o'ylayapti. tushunyapsizlarmi birodarlar training school O'zbekiston islomiy harakat ular uchun bir ta'limgohga o'xshab ketdi. Biz xabarimiz bor alhamdulillah. Rossiyadan kelyotganda ular o'ylab chiqar ekan. E hijrat tartiblari ham O'zbekiston islomiy harakatida yaxshi ekan. nizom, tartib hammasi yaxshi, Pokistongacha olib boradi. Undan keyin e'dod tartibi ham bularda ancha yaxshi ekan. Shuning uchun tartib shunaqa qilaylikki, Rossiyadan Pokistongacha O'zbekiston islomiy harakatni kenali bilan va yo'li bilan ketsin. O'sha yerda ta'lim olsin, undan keyin shu churban ketib gaplarim qattiq bo'lyapti lekin men bilaman inshaalloh bu sizlarning foydasi uchun bo'lyapti xiyonat niyat bilan o'tirganlar allohdan tavba qilsin shuncha bizni tekshirgandan keyin ham bizga agar ahadga vafa qilmaydiganlar bo'lsa erkakcha chiqsin-da. er xotinning orasida nima bo'ladi ahad bo'ladida bu rozi bo'ldim dedi u ham qabul qildim dedi Undan keyin nikoh bo'ladi. Mana tildan chiqadigan bitta kalima bilan sizga harom bo'lgan bir qiz ya bir ayol kishi sizga halol bo'lib ketadi. To'g'rimi? Ya boshqa dokument qilish kerakmi? Yo'q. Qozi o'tiradi, ikkita g'avo o'tiradi, er-xotin o'tiradi, ikkita harom bo'lgan bir-biriga, harom bo'lgan. Pardada o'tiradi. Ko'rish joiz emas. To'g'rimi? Nikohdan keyin nima nikohda so'raladi. Rozimisan? Roziman. Qabul qildingmi? Qabul qildim. Bo'ldi. Shu til bor-ku til. U harom bir harom ayolni sizga halol qildi. Bir harom erkak siz u ayolga halol bo'lib ketdi. Va shu til orqali bir halol 85 yil birga yashagan kamper sizga harom bo'lib ketadi. Taloq deyishi bilan harom bo'ladi. Birodarlar, shu til bu, til. Musulmonning tili. Musulmonning tilda dilda bor narsa chiqadi. Uni tili dili bir xil bo'ladi. Ammo munofiqning tili va dili bir xil bo'lmaydi. E ta'lim olaylik, undan keyin ko'ramiz. Bularni biz aldaymiz. E bizni aldolmaysiz inshaalloh. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون la o'zilarini aldayapti bular. fi qulubihim maradun fazadahumullohu marada. Bularning qalblarida maraz bor. Alloh taolo o'sha marazni yana ziyoda qilib beradi. Ahadga vafo qilinglar, birodarlar. Faqat til uchida emas, amalda. Amalda vafo qilinglar. Tekshirib o'tirmanglar jamoatni. Undan keyin la in shakartum la azidannakum. Agar shukr qilsanglar, shukr qilsanglar Alloh taolo ziyoda qilib beradi. Noshukrlik qilsanglar Alloh taolo shuni ham olib qo'yadi. Mana qancha jamoatlar bor, birodirlar. E'dod berishga umuman ularning imkoniyati yo'q. Uyda o'tiradi, taqar-taqar bit avtomatni ochib beradi, nima qilib beradi, bo'ldi, e'dodingiz bo'ldi, ketdik Afg'oniston. Hazal masala emas. Al-amru jiddun la hazala fihi. Al-amru jiddun la ايش fihi. Shu ish jiddiy ish deyapti, bunda hazal yo'q deyapti. E'dod masalasi birodarlar, jiddiy masala. Hazal yo'q bunda. Bola chiqib ketyapti, ان chiqib ketyapti. Inshaalloh jamoatimiz zaiflashmaydi. Lekin o'zini nomardligini ko'rsatyapti-da u. erkekchilik bo'lish kerakmi mujohidlarda? Kechqurun xirlashib ketdi. Ertalab tursa yo'q. Mujohid odam shunaqa ish qiladi. Muhojir odam shunaqa ish qiladi. E kimdan qo'rqyapsan? Bizdan qo'rqyapsanmi? Agar biz o'ldirmoqchi bo'lsak, qachon o'ldirib tashar edik-ku, billah. <laughs> Alloh saqlasin. Agar biz unaqa mafiya bo'lganda shu shuncha bolalar tirik qoladimi bu yerda nauzu billah alloh saqlasin biz unaqa zolimlardan emasmiz bizga birodar bo'linglar birodarlar tushunyapsizlarmi birodar bo'linglar bizga u koziblar ham bor ekan ular ham bor ekan deb bizni aldamanglar mana shuncha ta'lim olyapsizlar masrafini bilasizlarmi shu ta'limni tasavvur qilolmaysizlar sizlar har bitta odamga qancha masraf bo'lyapti faqat Alloh biladi. Faqat utun masrafni sizlarga aytganman, uni ham nima uchun aytganman? Minnat bo'lmasin deganmanda. Ansorlarga duo qilinglar deganman, to'g'rimi? Ha shu ansorlar bizga shuncha xizmat qilyapti. Bizchi bizdan nauzu billah ba'zilarda maraz bor. E ko'ralik ta'limdan keyin bir narsa qilamiz. Bu degan nima degan? Tushunarlik bo'lmayotgan mavzuda birodarlar. vafo qilinglar, vafo. Ahadga vafo qilinglar. Biz bormizmi, yo'qmizmi, u Alloh biladi. Lekin bizdan keyin sizlar xiyonat qilmanglar. Uyda o'tiribdi, oila bola chaqa farzand bilan o'tiribdi, ta'minlar hammasi bo'lyapti. Ertalab tursa yo'q ekan Hazrat sahib. Ya e, sizlar daraxt bo'linglar-da. Tunka bo'lmanglar-da. Daraxtni yildizi bo'ladi, mevasi bo'ladi, soyasi bo'ladi, hammasi bo'ladi, foyda beradi ummatga u. Shu tunka bo'lmanglarda. Uni tepasi yo'q, daraxt mevasi yo'q, foydasi yo'q, soyasi yo'q, hech narsasi yo'q. U qachon xohlasa, bir cho'pon keladi, bitta mujohid birodar boradi, undan o'tin qilib uni olib keladi. O'tin bo'lmanglarda, kofirga o'tin bo'lib ketmanglar. Kofirga foyda bermanglar. Biz to'g'ri aytganmiz hamma narsani sizlarga. Mazhabimiz shu, aqidamiz shu, tartibimiz shu, nizomimiz shu bo'ldi xolos. Va gunohlarimiz bor deganmiz. Biz Jibril emasmiz, Iblis emasmiz, nauzu billah. Jibril emasmiz, Iblis emasmiz. Biz insonmiz. Yafaluna ma yu'marun bu farishtalarning sifati bu. jihad qilyapmiz alhamdulillah. Alloh taolaning yo'lida qurbonlik beryapmiz. Bundan keyin ham bizni tekshirib o'tirsanglar, birodarlar, bo'lmaydi. Istixora qilib kelish kerakdi. Mana shu jamoatga men kiryapman, shu jamoatda men boryapman. Qanday ekan shu jamoat? Ey Alloh, menga bir yaxshiligini ko'rsatgin. Istixora qilgandan kirdingmi? Bo'ldi. Bundan keyin agar xiyonat qilsangiz, Alloh taolasi sizni kechirmaydi. Rasvo bo'lasiz, birodar. Ochiq aytyapman sizlarga. Rasvo bo'lasizlar agar jamoatga xiyonat qilsizlar. Zeraki jamoat sizlar uchun jonini qo'ydiryapti. Shuncha birodarlar sizlarni ko'rish bu aslan Muhammad Tohir Faruq shahid rahimahullohning orzulari edi. Lekin Alloh taolaning qadri bo'ldiki, bugun u kishi oramizda yo'q ekanlar. sizlar u kishining da'vatlarini eshitib kelgansizlar shayx usoma bin laden rahimaullohning da'vatlarini eshitib emas to'g'rimi xiyonatlar bo'lyapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki qiyomat yaqinlashgan paytda yusaddaqu fiha al-kadhib va yukazzabu fiha as-sodiq va yu'ammanu fiha al-kha'in va yukhawwanu fiha al-amin او kama قال alayhi salatu والسلام Bu qiyomat alomatlaridan birodarlar. Kozib odam sodiqga o'xshaydi. Va sodiq odam kozibga o'xshaydi. Amonatdor odam xoinga o'xshaydi. Va xoin odam amonatdorga o'xshaydi. Ahadga vafo qilinglar, birodarlar. Alloh taolaga ahad beringlar. Ki Allah men shu jamoat agar meni meni ma'siyatga buyurmasa men shu jamoatda men. Bu o'yinchoq bo'lib ketadi, birodarlar. Bir kun shu jamoatda yuribsiz, bir kun o jamoatga boribsiz, bir kun uni aldayapsiz, bir kun buni aldayapsiz. Fohisha xotinlar ham o'sha vafa vafo qiladi, o'zini nomusini sotadi, nauzubillah. Lekin ahadga vafa qiladi. Qaroqchilar ham ahdga vafo qiladi. O'g'rilar ham ahdga vafo qiladi. Biz o'zimizni mujohid deyapmiz, muhojir deyapmiz, musulmon deyapmiz. Musulmonlarning nomuslarini dushmandan qutqaramiz, qamoqlardan ularni qutqaramiz deb kelganmiz. Bega kelib shunaqa rang-barang ishlarni qilib yursak, qanday bo'ladi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Madinadan kelgan ansorlarga aytibdilar-ki, meni agar olib ketsalar, butun arab sizlarga dushman bo'lib ketadi. Butun arab sizlarga hujumga o'tadi. Mashaqqatlanasizlar, unday bo'ladi, bunday bo'ladi aytganlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Ochiq-ochiq aytganlar. Undan keyin sahobalar aytganki, "Famalana ya Rasululloh." Biz shu hamma narsani qilamiz. Sizga yordam beramiz, himoya qilamiz, Jonimizni qurbon qilamiz, Alloh bizga nima beriladi? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam iqtisodni va'da qilmaganlar, hukumatni va'da qilmaganlar, uyni va'da qilmaganlar, oilani va'da qilmaganlar, uylantiraman deb va'da qilmaganlar, hech qanday va'da qilmaganlar. Inna maw'idakumul janna. Sizlarga Alloh taolo jannat beradi deb va'da qilganlar. Biz endi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga kabi g'aybini nima dedi? G'ayb xabarlarini aytolmaymiz. g'aybini biladi demayapman. Payg'ambar g'aybini biladi degan aqidamiz yo'q. Lekin g'aybdan xabarlarni berilmaymiz sizlarga. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ko'p narsalarni bilardilar. Biz hech narsani bilmaymiz. Hech qanday va'da qilmaganmiz. Sizlar sizlarga Qorsab rahimahulloh da'vat qilganda iqtisodni va'da qilganmi? Yo'q. Uyni, oilani, uylantirishni, hech qanday narsani va'da qilganmi? Hech narsani va'da qilmaganlar faqat shu hadisni eslatgan. Inna al janna Alloh taolasi sizlarga jannat beradi, kelinglar jihodga. Jamoatga qo'shilinglar deganda. To'g'rimi? Agar jamoat sizga ma'siyatga buyurmayotgan bo'lsa, amirlar sizga ma'siyatga buyurib buyurmayotgan bo'lsa, siz jamoatni tashlab ketayotgan bo'lsiz, nauzubillah. Bu erkaklik bo'ldimi? Ha? Erkaklik bo'ladimi bu? Gapiringlar, javob beringlar. Erkaklik emas-ku bu. Biz rijol bo'lishimiz kerakdi. Ayollar ahdga vafo qilyapti-ku. Biz nima uchun ahdga vafo qilmaymiz? Istixborotda sizlar ahd bergansizlar, to'g'rimi? Hozir ham sizlar hammalar kallalarni qimlatib aytyapsizlarki, biz ahd berganmiz. To'g'rimi? Biz sizlardan ahadini so'rayapmiz. Men sizlardan so'rayman. oilalar bolalar bormi berdi? Qo'lini ko'taringlarchi. Muzammil, siz oilangizga vafo qilasizmi? Nimaga? Bayat berganmisiz oilangizga? Ha, Xabbob aka? Oilaga vafo qilasizlarmi? Bayat berganmisizlar? Yo'q. ahad berganmiz bir birga Birga yashaymiz degan ahad berganmiz. Qabul qildim, rozi bo'ldim, ahad bo'ldi bu. Shuning uchun o'tiribmiz biz. Ahmad biz xotinlarimizga bayat bermaganmiz shunaqa ushlab. Men senga itoatingga borman, bayat beraman, nauzi billa shunaqa gap bormi? Lekin nimaga oxir ularga vafo qilyapsiz? Vafo qilish bordir dunyoda. shariatda bor narsa. To'g'rimi birodarlar? Biz nauzu billah ta'lim beradigan iskul bo'lib qolganmizmi? Hijrat qildiradigan yo'lda yuradigan agent bo'lib qolganmizmi? Nimamiz oxir? Shundan masraf bo'lyapti go'silarga. O vatandan bergacha olib kelishga mas'ul mas'ul birodarlarimiz harakat qilyapti-ku. To'g'rimi? To'g'ri masraf sizlar qilyapsizlar, lekin yo'lini kim qilib beryapti? Jamoat qilib beryapti-da. To'g'rimi? Jamoat qilib beryapti. Shunga shuni tan olasizlar, a? Qancha birodarlar jonini qo'ydiryapti. Sizlarni olib kelyotgan birodarlar shahid bo'lib ketyapti Afg'onistonda. Agar bilsizlar, Nurul Haq degan chuloq birodarimiz bor edi, Afg'onistonlik. U shahid bo'ldi nimada yo'lda. Biz odam tashaydigan <laughs> jamoat emasmiz. Bizga shunaqa muomala qilmanglar, birodirlar. Biz ta'lim berib karoyani olib, pulini olib jo'natvoradigan trening school emasmiz. Biz jamoatimiz qurbonlik berganmiz. Jamoat shu jamoat qurbonlik ustida turibdi bu jamoat. Qonunlarga xiyonat qilmanglar. Tushunyapsizlarmi, birodirlar? Shu qonunlarga xiyonat bo'lmasin. Men gaplarim qattiq bo'lsa ham bir kun eslaysizlar shu gaplarni inshaalloh. rijol bo'linglar, rijol. Astaezu billah minal mu'minina rijalun sadaqu ma alayh. Mu'minlarning ichida shunaqa odamlar, rijollar bor. ki ular Allohga bergan ahdga sodiq bo'ldilar. Mana bizga ahd berib qo'shib ketyaptiganlar sodiq bo'lar ekan endi. Mashalloh bo'lyapti-da. Mana shu hadisning tasdiqini ko'rib turibsizlar-da. Yusaddaqu fiha al-kazib. Kozib odam sodiq bo'ladi. ahadga vafo qilinglar. Shuni sizlardan so'raymiz. Alloh taolo ham sizlardan shuni so'raydi. Va awfu bil ahd. Ahadga vafo qilinglar ey bandalarim. Innal ahda kana mas'ula. Ahad to'g'risi so'raladi. Ahad to'g'risi so'ralamiz hammamiz. Hammamizda ahadlari bor. Mayli bayat emas. Bayat bo'lmasa nima bo'ldi? Ahadga vafo qilasiz-ku. Ikkita tijoratchilar bitta kamozga kelishsa, Mana shu Kamoz Karachidan keladi, Peshovardan keladi, ikkilasamiz tijorat qilamiz. U kelgandan keyin yo'q men sizga bayat bermaganman deb qo'shib ketsa qanday bo'ladi? Bu bayat emas-ku, ahdlashganda. Ya shu bitta Kamoz masalasini qabul olmayapsizlar. Bu jamoat masalasi, birodirlar, Minglab birodirlarning qoni bor bu yerda. Minglab opa singillarimizning nomuslari bor bu yerda. Minglab yetimlar va zaifa va zaiflarning duolari, nolalari bor birodirlar bu yerda. Qanday qilib tashab ketyapsiz bularni? Shuni voqealar bo'lyapti, shu uchun sizlarni tanbih qilyapman. Xabardor qilyapman. Biz chiqib ketadiganlardan qo'rqadigan jamoat emasmiz. Alhamdulillah. Lekin chiqib ketayotganlar ummatga qilayotgan xiyonatini tushuntirmoqchi bo'lyapman, xolos. Hammalar qochib ketsam, jamoatimizga inshaalloh hech kim ziyon yetkazilmaydi, inshaalloh. Birodarlar, rozi bo'linglar. Sizlar Rossiyada o'tirgan paytda shuni orzu qilar edilarki, bir boraylik, shu birodarlarni bir ko'rishaylik, birodarlar bilan bir salomlashaylik. Bularni ziyorat qilsa bo'ladimi? deb orzu qilib kelgansizlar. To'g'rimi? Ey Usmonjon aka, shuni xodimlarni bir ziyorat qilsam bo'ladimi? Keldi shayd bo'lib Ziyorat Ziyorat qilolmadi. Tohirjon aka rahimahullohni ziyorat qilolmadi. Agar sizlar ularga loyiq bo'lganda Alloh taolo ular paytda sizlarni olib kelar edi. Lekin ular ga loyiq bo'lmagan sizlarda e, taqdir bu. Alloh taolo sizlarni olib kelmadi. Endi bizga loyiq bo'ldinglar shekilli sizlar. Biz zaif bo'lsak, ojiz, notavon bo'lsak ham bizga sabr qilinglar. Bizga shukr qilinglar. Hozir bor mas'ullarga shukr qilinglar, ularni haqqiga duo qilinglar, ularning muomalalariga sabr qilinglar. Kofirlarga shuncha sabr qilganmiz, endi musulmonlarga sabr qilaylik. vafo qilinglar vafo oson emas ekan do'stlar jannat yo'li jannat yo'li jamoatning ustidadir Alloh qo'li Alloh qo'li hijrat jihad jamoatga nima yetsin Azizlikda sadoqatga nima yetsin Hijrat jihad jamoatga nima yetsin Azizlikda sadoqatga nima yetsin Vafodorlar maqsad murodiga yetsin noshukurlar o'lib ketsin bu ne'matga noshukurlar o'lib ketsin oson emas ekan do'stlar jannat yo'li jannat yo'li jamoatning ustidadir Alloh qo'li oson emas ekan do'stlar jannat yo'li jannat yo'li jamoatning ustidadir Alloh qo'li Alloh qo'li hushyor bo'ling umr tezda o'tib ketar Ixlos bilan kam amal ham bizga yetar. Hushyor bo'ling, umr tezda o'tib ketar. Ixlos bilan kam amal ham bizga yetar. Göz açılməsin zandayım Hak ölməsəm Göz açılməsin zandayım Hak ölməsəm Asan iməs dostlar Cənnət yolu Şu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Jannatun jamoatning ustidadir Alloh qo'li. Alloh qo'li.